Միշտ ներկա հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում պատմելու ենք հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ հերոսիմահով ընկած բազում հայորդիններից մեկի ժամկետային զինծառայող Էրիկ Վիլենի Հովսեփյանի մասին։ Էրիկ Վիլենի Հովսեփյանը ծնվել է 2001 թվականի հուլիսի 19-ին Արցախի Հանրապետության Ստեփանագերտ քաղաքում։ 2007 թվականից հաջախել է Վիտալի Ջհանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոց։ 2019 թվականին ընդունվել է Արցախի Պետական Համալսարանի Մանկավարժություն և Սպորտ ֆակուլտետի Ֆիզիկական դասյարակչություն և սպորտային մարզումներ բաժինը։ Էրիկը ուրախ ու անհոգ մանկություն է ունեցել։ Մանկուց եղել է շփվող եւ մարդամոտ պատմում է Էրիկի մայրը, Անուշ Ալեքսանյանը։ Էրիկը իր մանկության ողջ տարիներին տարբերվում էր մնացած երեխաներից եւ իր աշխորժությամբ եւ իր արտաքին տեսքով, չգիտեմ, կարող է մարդիկ մտածեն, որ իմն է դրա համար եմ ասում, բայց չէ, Էրիկը ծնված օրվանից այնքան գեղեցիկ երեխա է եղել, որ բժիշկներն են անգամ ասել, այնքան գեղեցիկ տղա է, սիրուն զինվոր կդառնա։ Նույնիսկ այդ նախադասությունը ինձ, չգիտեմ ինչու, բայց տպվել էր իմ սրտում եւ ես մանկաբարձուն ասել եմ ինչ Էրիկներ պիտի դեր ծառայի, մինչև Էրիկը մեծանա։ Դե արդեն ծառայի երևի այդ չի լինելու, էլ արդեն բանակ չենք ունենալու հաղթած երկիր ենք ամեն ինչ լավ կլինի, բայց արի տես որ եղավ Էրիկը տարբերվում էր ամենուր, թե դպրոցում, թե Բաքում, թե մեր ընտանիքում, Էրիկը որտեղ կար ամենուր աշխուժություն էր, Էրիկի ամեն մի քայլը, ամեն մի բառը, ամեն մի շարժումը տարբերվում էր Ընդհանրապես տարբերվող երեխա էր ամենուր։ Անկամ երբ տարել ենք առաջի դասարան, դասարանում էր տարբերվում իր կատակներով, իր միամիտ հարցերով, իր բարձ մանկությամբ։ Միշտ Սաֆարյանն ասում էր. Էրիկը ուրիշ սիրտ ունի եւ Էրիկը տարբերվում է, չգիտեմ ինչով, բայց Էրիկի հոգին ուրիշ եւ այդպես էլ եղավ։ Մեր ընտանիքում էր, մեր երեխաների մեջ էլ, մեր տան մեջ էլ ինքը տարբերվող էր միշտ։ Այնքան բարակ սիրտ ուներ, այնքան լայն հոգի, այնքան մեծ սիրտ ուներ, որ մենք հիմա դրա պակաս զգում ենք, մենք հիմա եթե մի բան լինում է, անպայման մենք Եթե ոչ բարձր, ապա թակուն ասում ենք, Էրիկ այսպես կասեր։ Էրիկի հետ կապված հիշողություններն այնքան շատ են, չկա մի վարքյան, մի րոպե, որ ասենք Էրիկից մենք կտրվում ենք, նրա հետ կապված հիշողությունները հազարավոր են։ Ինքը շատ աշխույժ, շատ ուրախ մանկություն է ունեցել, մենք ոչինչ չենք խնայել, մենք ծնողներս իր այդ անհոգ մանկությունն ապահովելու համար ամեն ինչ արել ենք։ Չի եղել այնպիսի մի բան, որ Էրիկը ցանկանար ու մենք չկատարեինք նրա ցանկությունը։ Հիշում եմ 3 տարեկան էր, որ Բաքում երեխաները նրան սովորեցրել են, որ կողքի խանութից խաղող գողանար, դե փոքր երեխա էր վազելով գնացել այդ խաղողը վերցրել, բերել է, ինքն էլ չէր կերել, տվել է այդ երեխաներին։ Այդ խանութ բանը եկել է Վիլենին, ասում է՝ «Բա գիտեմ, որ դուք կարիք չունեք, ես գիտեմ, որ ձեր տունը արկղներով խաղող կլինի, բայց երեխան այսպիսի քայլ է կատարել։ Չխփեք, զգուշացրեք, որ չլինի էլի այնպես, որ բաց թողում լինի, հետո երեխան зерքը սովորի։ Վիլենը ջղայնացած կանչելաս մայ այդ երեխուն վերցրու արի ստեղ մսի խանութ, հիմա ջղայնացած երեխուն վերցրել եմ եկել ես բանից անտեղյակ։ Հիմա Վիլենը ձեռերը դրել ասում է, «Իրիկ ձեռները կտրում եմ»։ Ինչու ես դու գնացել այդ խաղողը վերցրել, դու գող ես, մեր տունը խաղող չկա, իգնել լացում է, գոռում է։ Ձայնը գլուխը գցած հիմա Էրիկ ասում է, «Դե ասա ներողություն էլ չեմ անելու, էլ չեմ վերցնելու»։ Էրիկը համլացում է, համասմայել էլ չեմ անելու, էլ չեմ անելու։ Հիմա հետ վերցրել եմ, գալիս եմ տուն ճանապարհին, ասում եմ՝ «Էիկ, վախեցել ես, որ papan ձեռներիդ կտրեի»։ Ասում է՝ «Հա, մամ, վախեցել եմ, բա որ ինձ ձեռները կտրեք, ես ինչով եմ հաց ստելու»։ <laughs> Ասում եմ՝ «Եթե չէ որ ձեռներ չես ունենալու, բա ինչով ես հաց ստելու»։ Դրա համար է իր հանգստանում, ասում է՝ «Հա, բա ինչ, բա ես առանց ձեռներ ոնց էի հաց ստելու»։ Չգիտեմ, հիշողությունները անգամ հիմա որ պատմում եմ, թվում է թե դեռ այնտեղ եմ ու մի օր պիտի տեսնեմ նրան Անուշ Ալեքսանյանը մեծ ցավով է հիշում, որ դեռևս Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ կորցրել է հարազատ հորը։ 44-օրյա պատերազմի օրերին կորցրեց ավակ որդուն՝ Էրիկին։ Ցավն ու կսկիծը կրկնապատկվեց։ Ընդհանրապես 10 տարեկան էի, որ զրկվեցի հորիցս Ընտանիքում 4 երեխա էինք մեծանում։ Մեծը եղբայրս էր ինձնից մի տարով մեծ 11 տարեկան, փոքրը քույրս մի տարեկան դեռ չկար։ Այդ դժվար տարիներին չգիտեմ ոնց, բայց մի կերպ մեծացանք։ Ճիշտ է, մայրս հիմա մի բուռ է դարել, մինչև մենք մեծացել ենք։ Այնքան շատ ուսերին մեծ հոգսեր ընկած, բայց կարողացավ հաղթահարել այդ դժվարությունները, բոլորս մեծացանք, կրթություն ստացանք, ամուսնացանք, թվում էր մեզ համար արդեն ամեն ինչ պետք է որ լուսավոր լինի։ Անկամ երբ պատերազմը սկսվեց եւ ես չգիտեի, որ կարող էր Աստված նորից երկրորդ անգամ այսպես վարվել, երբ չոքած աղոթում էի Աստծո, խնդրում էի, ասում եմ Աստված ջան, գոնե այն ժամանակ այսպես եմ եղել, հիմա գոնե ինձ կխղճաս երևի, երևի այս անգամ ինձ կխղճաս երբ գոնե այս անգամ ոչինչ չլինի, բայց եղավ Այն ժամանակ մտածում էի, որ այդ կորստից այն կողմ ուրիշ ոչինչ չի կարող լինել, այս ցավը ամենավատն է, որ կա մեզ համար, որովհետև երբ նայում էի բոլոր հայվանների երեխաները papayin կանչում, բոլորը հայրեր ունեին, բոլորը, չգիտեմ, ուրիշ ձևի մանկություն ունեին, իսկ մենք զրկված էինք այդ ամենից, այդ ինձ համար այդ բախտ ամենավատն էր։ Իսկ հիմա կորցնելով Էրիկիս չգիտեմ, կրկնապատկվել, քարապատկվել, հազարապատկվել, ասեմ այս ցավը, չգիտեմ ինչ ասեմ սա։ Ամենայն դեպս այնպեսինի ցավ է, որ 10 տարեկանից առ այսօր կրկնապատկվում, երապատկվում, քարապատկվում, չգիտեմ, ոչ մի ձև չմեղմանում, առավել եւս ավելի է խորանում եւ հույս չունեմ, որ կարող է մի օր լինի, որ ասեմ ժամանակը բուժում է, չգիտեմ, ոչ մի բան չի բուժում։ Նույնն է մնացել ամեն ինչ։ Էրիկը աշխուժ, ընկերասեր ու պարտաճանաչ պատանի էր։ Սիրում էր զբաղվել սպորտով։ Բարբերաբար մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության դպրոցականների միջև կազմակերպվող մրցույթներին ու միշտ մրցանակային տեղեր գրավում։ Բազում երազանքներ ու նպատակներ ուներ։ Ավաղ չհասցրեց իրագործել։ Մինչդեռ այնքան շատ էր սիրում կյանքը։ Ուներ նաև սիրած աղջիկ։ Էրիկը դեռ մանկուց էր, որ երազանքներ ուներ։ Երբ մենք Վարշավա էինք ապրում, ամեն տարի նոր տարուն ձմեր պապիկին երբ նամակ էր գրում, անպայման այդ նամակը ոչ թե խաղալիք էր ուզում կամ չգիտեմ ինչ էր ուզում, ինքն անպայման նշում էր, որ ձմեր պապիկը մեզ տուն տար, Եվ վերջին տարին արդեն մենք երբ արդեն պիտի տուն առնեինք, այդ օրը ուրախացած վազելով գալիս է տուն, ասում մամ, երևի այս անգամ մեր երազանքը իրականություն կդառնա։ Ասում ինչու Էրիկ, ասում փուչիկս այնքան բարձր է թռել, անպայման կհասնի Աստծուն, անպայման կհասնի ձմեր պապիկին եւ մենք տուն կունենանք։ Այդ մի երազանքը այսպես ասած իրականություն դարձավ, տուն գնեցինք, թվում էր երջանիկ ենք, թվում էր պիտի ապրենք, պիտի վայելեինք, ինչ ունեինք ուրախ էր շատ։ Սկսել էր արդեն ուրիշ բաների մասին երազել, երազանքներ ուները անսահման։ Միշտ կատակով ասում էի, ոնց որ Գիկոսը լինես, այնքան բան ես երազում, այնքան բան ես ասում այդ տղա։ Ասում է, ինչա մնացել ես աշուտ գնամ բանակ կամ կանենք էլ իմա։ Ուզում եմ, որ ես սեփական մեծ տուն ունենամ, ուզում եմ, որ ես 4 երեխաներ ունենամ, ուզում եմ, որ իմ հերել չաշխատի, ես աշխատեմ, ինքը արդեն հանգստանա։ Մամ գիտես չէ, որ ես արդեն աշխատեմ, դու էլ չես աշխատելու, մեր երեխաներին պահելու ես եւ նման բազում երազանք Gedanken ամենամեծ երազանքներից մեկն էր սիրած աղջկա հետ ամուսնությունն էր եւ վերջին օրերին երբ բանակից գալիս էր արդեն դրա մասին էինք խոսում ամ գիտես չէ որ ամուսնանամ Իվանայի հետ ապայման մալզիններում պետք է հանգստանամ գիտես չէ որ թանկ հաճույք է ես էլ կատակով ասում եմ դե դու խնդիր ունես Էրիկո ասում է մամ գիտեմ որ դու հարուստ մամա ես դրա համար ասում ես դուխով ասում եմ ու կատակում էինք ամեն օր շատ երազանքներ ուներ շատ նպատակներ ուներ որ խոսում էինք այլ երկիր գնալու, ընկեր ունենք, որ հրավիրում էր Ռուսաստան ապրելու, ինքը ջղայնանում էր, ասում է, ինչ երկիր, ինչ ուրիշ տեղ, մենք ստեղ ենք ապրելու, մենք ստեղ պիտի ապրենք, մեր երկիրը մեր ամենալավ տեղը ստեղա։ Եթե գնում ենք ուրիշ երկրներ հանգստանալու գալիս ենք, Շուշիից արդեն իջնելու ժամանակ մեքենան կանգնեցնում որ բարձր գոռում էր։ Վերջապես հասանք ամենալավ տեղը։ Ինքան շատ էր սիրում 2020 թվականի հունվարի 8-ին Էրիկ Հովսեփյանն անցել է պարտադիր զինվորական ծառայության Մարտակերտի Զորամասում։ Ծառայության ժամանակ երբևէ չի դժգոհել ու չի բողոքել։ Ծառայության ուղարկելու հենց պահից մինչև վերջին վայրկյանը միշտ էլ ասել եմ, ասում եմ, Ես չեմ պատկերացրել, որ ծառայություն այդքան հեշտ կլիներ, որովհետև իմ ընկերական շրջապատում կային մարդիկ, որ անընդհատ բողոքում էին ծառայությունից, որ իրենց երեխաները չեն հարմարվել, անընդհատ դժգոհում են ուտելիքից, հագուստից եւ այլն եւ այլն, բայց Էրիկը գնացած օրվանից ոչ վերջին օրը երբեք չեմ հիշում, որ որևէ բանից դժգոհ լինի։ Չեմ հիշում, որ ասի ինչ որ բան պակասում է, երբ հարցնում է Էրիկո, հաց ես կերել, ինչ եք կերել, ասում եմ, ամ կարողա բան չունեք ուտելու ուղարկեմ, որ ասում է հակոստը այդ ջուրը ասում եմ, մեն ինչ կամ մեն ինչ շատ լավ է, ոչ մի բանի մասին մի մտածիր։ Պատերազմի օրերին էլ նույնիսկ վերջին օրերին դեպքը երբ եղել է հոկտեմբերի 2-ին ժամը 7-ից հետո ժամը 6-ին ես խոսել եմ իր հետ, ինքն նենց էր խոսում, որ իրենց մոտ ոչ մի բան չի ել եղել, չկայել, պատկերացնում էի, որ իրենց կողքին շատ հանգիստ էր։ Ինձ էր անդադար ասում՝ «Մամ, դու գնա Երևան, մամ, ես լավ եմ, մամ, հանգիստ եղիր, հաստատ ամեն ինչ լավ կլինի, էսա կպրծնի, շուտով կպրծնի, բան չմնա»։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմում հազարավոր երիտասարդներ հավերժի ճամփորդներ դարձան որոնց թվում էր Էրիկ Վիլենի Հովսեփյանը։ Վերջին մարտը հոկտեմբերի 2-ին էր։ Էրիկը զոհվեց հերոսի մահով հրամանատարի հետ միասին մարտական առաջադրանք կատարելիս։ Քանի որ այդ անձնակազմից ոչ ոք ողջ չմնաց, որ իմանանք իրականությունը ինչպեսին էր, բայց ընկերները պատմում են, որ հրամանատարը կապ է տվել դիրքեր եւ այդ դիրքում ոչ ոք չպատասխանել հրետանավորների մասին խոսքը եւ որոշել է որ գնա այդ դիրքեր ստուգելու, տեսնե ինչպեսին է, որ ոչ մեկը չպատասխանում ներքին հեռախոսազանգերին, մտածել են երևի որ դիվերսիա է եղել, ոչնչացրել են այդ դիտակետերը, չգիտեմ, Երբ հրամանակարը պատրաստվել է դուրս գալու, Էրիկն էլ ասում է տեղից վերա թռչել, ոստի տղերքի համար վերցրել է քաղցը, հյութ, ամեն ինչ ասել է տանեմ տղաներին։ Հրամանակարը փորձել է կանգնեցնել, ասել է Էրիկո, «Պապայից չեմ կրծնի, դու մատղաշ միսես» մնա այստեղ երեխեքի մոտ, ես գնամ շուտ գամ, ասել է, չէ կամանդիր, ես քեզ մենակ չեմ թողնի, ես պիտի գամ անպայման քո հետ։ Ճանապարհի կեսից ասում է հիշել է, որ ժամացույցը չի վերցրել ձեռքին, հետ է եկել ժամացույցը վերցրել, օծանելիք ցանել, տղաներին հաջողություն ասել ու գնացել։ Ու այդ գնալն է որ գնացել է, նույնիսկ ասում է դիրքում հրամանատարը համոզել է, որ Էրիկ մնա դիրքում, այդ հրամանատարական կետում մի հոգի էր մնացել այդ զինվորի մոտ մնա մենակ չլինի, ես գնամ ու մի դիրքներ ստուգեմ գամ, առաջի րոպեին ասում եմ ստել է, հետո նորից վազել եմ մոտեցել, ասել է չեք ամանձի ես էլ եմ գալիս ու այդ պահին խփել եմ։ Չգիտեմ էլ <laughs> ինչքան է եղել, քանի րոպե է եղել, ոնց է կատարվել, ինչ է ուզել, ոչ մի բան, ոչինչ, չգիտենք, ամեն տանտեղյակ, սպասում ենք։ Ինչի ու ինչ Ուսուցիչները համադասարանցինները Էրիկին բնութագրում են որպես լավագույն հատկանիշների տեր մարդ հոգատար, կյանքով լեցուն, ընկերասեր ու կենսուրախ։ Ցավով են նշում, որ Էրիկը ֆիզիկապես այսօր իրենց հետ չէ, բայց ամեն պահ հիշում են Էրիկի հետ անցկացրած ամեն մի րոպեն։ Հեռանում են լավագույնները, թողնելով իրենց մաքուր անունն ու պատիվը։ Էրիկ Վիլենի Հովսեփյանը հետմահու արժանացել է մարտական ծառայություն եւ արիության համար մեդալների։ Միշտ ներկա հաղորդաշարի ընթացքում օրվա հերոսը հայրենիքի փրկության համար նահատակված նվիրյալներից Էրիկ Վիլենի Հովսեփյանն էր։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուր Շովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։